luka simoari sappo e jeenayi yeeso naati nder yeri ko woni e feccitdi saare nde gorko gooto biiteeɗo sase ina wonno ɗoon ko o hooreeji renndinooɓe juuti te ko o gala o yiɗi yide yeeso wondude e holi kañum kono o ronki sababundi diɗɗal ngal nde tawnoo ko o daɓɓo o dogi o ardeti o ŋabbi e ƴiwi ngooti ngam yiidem ngati ko ɗoon o foti wirtaade nden yeeso yettima on nokku hoynima wi sase yawno telloɗa gati ala e sago mi jippo galle ma hannde sase yawni tilli jaɓɓorima weltare nde yimɓeɓe jii ɗum goni e gormadi ina mbiya o jeppoyima bakka dino kono sase dari e yeeso jomiraɗo o wi ɗum jomiraɗo mami rokku wasɓeɓe feccere ngaalu am te kala mo puntunomi jooɗiimi e kaake mum maa mi sowko joganinoomi ɗum laabi nayi mi rutta ɗum yeeso wiima hannde danndoore naati e oo galle sabu ooɗoone ko taanum ibrahima ngati addiɓɓi neɗɗo o ko yiilaade e danndude ko majjunoo ko ɗo ɓe keɗotono ɗo o fawi heen ngol ɗo tinndol sabu tawi o faandiima yerusalem te yimɓe ɓe cikkatnoo ko laamu allah ngu feeñata ko ɗoon e ɗoon ko ɗum waɗi o wiiɓe meeɗi wadde gorko gooto moƴƴo jibinande gonnooɗo e yahde leydi goɗɗu ndi ngam fiileede toon lefol laamu arta caggal ɗum o noddi e sarwooɓe makko hee sappo o totti gooto e mumen fof mina o wi ɗumen ngolloro ɗe ɗum haa mi arta kono nde tawno yimɓe leydi makko njiɗaamo ɓe mbaɗi nelaaɓe caggal makko e wonde ɓe jiɗa on laamoɓe ndeno arti caggal nde o fiila lefol o yamiri yo sarwoɓe ɓe o resnuno kaalis ɓe nodde ngam andude no goto e maɓɓe fof gollori gadano o ari e yeeso makko wi'i kalife mina ma artiri minaji sappo o wimo golle ma peewi ka carwowo moƴƴo tawde a holli aadiyankagal e geɗe tokose mi lamminima cahe sappo ɗimmo o ari wi kalifa minama artiri minaji joyi o wimo anne mi lamminima cahe joyi goɗɗo ari wi kalifa minama nani komi pibnoɗomo e fallare gati muɗo hulnoma saabu ka gorko kittuɗo aɗa ƴetta ka joƴƴinani te aɗa soñaɗa awani o wimo ñaawirat maami ko konnguli ma aan carwowo bonɗo o aɗa annduno komi gorko kittuɗo aɗa annduno miɗo ƴetto komi joƴƴinaani te miɗo soñoɗomi aawani holi ko hannama wadde kaalisam e banke mbele ina wooda ko dancumi heen somi artiroyi caggal ɗum o wi tawanoɓe ɓe korkite mina o e juuɗe makko totton ɗum jomminaaji sappo o ɓe mbimo kalifa on kay ina jogii minaaji sappo o wiiɓe mboɗo wiya on kala jogiiɗo maa ɓeydane kono mo alaa o hay seeɗa mo jogii o heɓtete añɓam ɓe njiɗaano mi laamooɓe noon yo ngadde ɗo kirsee e yeesam ndeen yeesu gayni haalde ɗum ardiiɓe ŋabbita faade yerusalem ndeen o faandima betafase e betani hedde hayre wiiteende hayre oliwe o nili ɗiɗo e almuɓe makko ɓe o wi ɗumen jehe naatoye e ngoye wuro wongo yeeso so oɗon naata e maggo mo on jimola mbabba bahe gooto meeɗa waɗɗade ina humi kumteba ngaddon so woodi namdiɗo on holi ko waɗi oɗon kumtaba mbiye ɗum joomiraɗo o ina sohliba nelaaɓe ɓe njahi tawori ni o wirono ɗumen ni ɗo ɓe kumtata mol mbabba ɗo jom mbabba en mbiiɓe ko kumtanton molo ba ɓe njaabi ɓe mbiɓe jomiraɗo o ina sohli ba tan ɓe nawanimo molo ba ɓe jappi e mabba wutteji maɓɓe ɓe mbaɗɗanimo hen ɗo o yahata ɗo ɓe goni e wertude wutteji maɓɓe e yeeso makko nden o fandima yerusalem hedde jippordi hayre olive tawi jamanu almuɓe o foof ina heewi weltari ɓe goni e yettude allah daaɗi dow sababude dendagal kawisaji iɓe jiinoɗi koni ɓe mbiyatno yo barke jippo he laamɗo garowo he inde jomiraɗo o yo jam won dow asaman teddugal heddo to nokkuji ɓuri towɗe to hunde farisa en wonɗi e diɗɗal ɓe wiyam cir pural mum maɓɓe o jaadi o wi miɗe wiya on so ɓe deɗɗi ko kaaje ɗe gullata nden o faandima saare nde ha o soyinidi o woyende o wi'i ko woni sinno aanne a anndino hannde ko rokkatma deeƴire kono jooni ɗum suuɗiima gite ma ma ñalɗi ngarane ɗo añɓe ma taaroto ma njuukma ɓittuma baŋ yo baŋ maɓe moƴƴe aan e ɓesgu ma ɓe goppata e ma hay haayre wootere e dow haayre sabu a heɓtinaani sahaa mo allah yillima o oh. caggal ɗum o nayti e galle allah he o woni e riddude julankoɓe omo wi ɗumen ina winda gallam ma won tororɗo kono onon on battimo suɗorde wuyɓe omo jangguina noññande foof e nder galle allah he ardiɓe yettinoɓe sadak ɓe sariyankoɓe ɓe e mawɓe leñol ɓe ina jiilotonono mbardema kono ɓe donki dañde feere saabu yimɓeɓe ina battuno hakkillaji mumen e haala makko no feewi